для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Меліжа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Выходзячы ад шабеты поўнай вялікай трывогі за Васіля, які зноў зрабіўся самым дарагім у свеце, Ганна раптам на ганку ўбачыла яго самога. Ён сядзеў, нявесела схіліўшы галаву, мусіць чакаючы сваёй чаргі да міліцыянера. У парыве пяшчоты спачування, што ў момант залілі ўсю ганну, аддаўшыся гэтаму пачуццю, не помнічы нічога, ні аб чым не думаючы, нібы падхопленая хваляй, кінулася яна да Васіля. Яна адразу ж абвяла, так неласкава зірнуў насустрач Васіль. Ён хутчэй адвярнуўся насцярожаным тварам і, як чалавек гатовы на ўсё, рашуча пайшоў у сенцы. «Са мной так же само», – промовіў пасыльны, Руды Андрей, што курыў каля плота – Ішоў сядзеў-то сказаць усё маўчком, думае нешто. Перажывае. Ганна ціха сышла з ганка, падалася на вуліцу. Шабета сустрэў Васіля, стоячы за сталом, пільна хутка аглядваючы яго. У важкім як бы непадступным васілёвым позірку з-пад лба з-пад калматах непаслухмяных пасмаў шорсткіх валасоў, ва ўсёй панурай постаці ў расхрыстанай зрэбнай сарочцы і зрэбных рудых плямах твані штанах, Шабета ўлавіў штосьці нядобрае, звераватае. «Зброя е?» – запытаўся Шабета – такім тонам, які гаварыў, што жартачкі з ім паганыя. «Чаго?» – спытаў Васіль. «Не дайшло. Зброя, абрэз, цінаган є?» «Няма», – адказаў Васіль. У твар, які чысто бандыцкі, мімаволю прайшло ў галаве шабеты. «Вочы, а вочы ў такіх нічога не ўбачыш, як за хмарою. І глядзі адно, не падобна на другое, – зусім розныя, як ні ў аднаго чалавека, абы нібы трохі серамяжная, а другое глядзі карае звераватае, як у воўка. У яго дзіўна расло недавер'е да гэтага панурага куранёўца Васіля. А што ў кішэні? Асялок? Дастань, пакажы, стой там. Шабета пабачыў усяго за сваю службу, усялякіх нечаканасцей, таму стаяў напагатове. Гэта было ўжо прывычка чалавекі, які ездзіць адзін і адзін адказвае за ўсё, за ўсе свае ўчынкі і часам вельмі нечаканых абставінах. Асцярожнасць тут ніколі не лішняя. У руках у хлопца быў сапраўды звычайны асялок. Шабета загадаў падаць асялок, паклаў яго каля сябе і сеў. Нашто прынёс яго? Нож вастрыў, забыўся пакласці. Шабета знянацка ударыў пытаннем: Даўно ў лесе быў. У якім лесе? Не прыдурвайся ў бандзе. Такая нечаканасць, грубаватасць была яго звычайным прыёмам, калі шабета дапытваў падазронах. У такія моманты пільным вачам яго нерэдка многае адкрывалася. Гэты ж коранёвец вокам не міргнуў, толькі яшчэ больш набычыўся не быў я і не вадзіў іх па начах спытаў шабета Васіль маўчаў чаго не адказуеш Чаго ж знаеце уже знаем усё знаем адказаў шабета і ў раю не круціць дарэмно усё роўна нічога не будзе даўно з імі звязан з кім спытаў Васіль но ну не паказвай дурня з маслакоўцамі не знаю я іх як же не знаеш, калі вадзіў. Табе прыставілі абрэз, адказаў Васіль. Ну-ну, ты мяне не вяры руками, я табе не прыцель, не твайго десятка. Знаю я таких. Кажны, як толькі ў пастку шчэміць савечкай стаць хоча. Бач, наставілі яму абрэз. Васіль не пярэчыў. Чаго казаць попусту? Многа было іх, пяць здаецца. Здаецца, хто быў у прозвішчы іх? Не нашы? Не ведаю я іх незнаёмыя, скрыць хочаш, думаеш на мякіне абвесці, хто не нашы кажу, адказаў Васіль. Горы табе, горы толькі сабе робіш, круціць хочаш. Васіль не сказаў нічога. Шабета нездаволена пабарабаніў аб стол. Пра што гаварылі? Нічога не гаварылі. Загадалі, наставілі абрэсы ўсё. Васіль кіўнуў. Шабета больш не пытаўся. Узяўшы ловак з нагруднай кішэні выгарылай гімнастёркі, ён пацунуў да сябе кавалачак жоўтай абгортачнай паперы і паказваючы Васілю, што як і раней сочыць за ім, стаў штосьці пісаць. Грамацей ён, відаць, таксама быў невялікі, бо літары паяўляліся цяжка, літары крывыя, нязграбныя. Вось «Подпиши протокол», — подсунул шабета паперку Василю. Василь узяв оловок, последний графит нахилился. «Тут? Под низом? Чего ж берешься подписывать, не читавши?» — строго зернул на его шабета. «А все одно, все одно не разберу. Ты неграмотный?» «Ну, а маль что?» — отказал Василь. «И як протокол подписывать, так неграмотный». А як бандита увесці навукі хапіла, пратакол яго следствия з изложэннем моих пытанняў і твоих адказаў ясно. Ясно. Тут усё фактычна, без круцяльні. Пачытаць мне можа? Не трэба. Парадак такі. Ну ладно. Падпісуй. Падпісаўшы Васіль з палёгкай устаў. Надакучыла яму гэтая гаворка, да і спяшаўся ён дакончыць перарваную справу таму і задаволен быў, што падпісаўшы нарэшце адбыў усё. Куды спыніў яго шабета. Ён таксама устаў. Васіль не адразу зразумеў значэнне шабетавага пытання і адказаў спакойна, як куды дадому пачакай. Тон яго здзівіў выселя, гэта быў амаль загад. Шабета заступіў яму дарогу, з гінам пальцаў цвёрда пастукаў па аконнай раме. На гэты яго стук з двара неўзабаве павольна увайшоў Андрэй руды. Давай зараз да яго, шабета кіўнуў Андрэю рудому на веселя і скажы, хто там у яго дома? Ну дзед я та сказаць. Дзяніс, дзед, матка, адказаў Андрэй. Ну вось скажы мацы яго, чтоб прынесла адзецца яму. Шабета зірнуў на босы з попельнымі плямамі падсохлых разе васілёвы ногі абутак які-небудзь і харчоў торбу харчоў адгукнуўся андрей руды і падтуліў губы вуне ну што ён нейкім дзіўным позіркам агледзеў васіля харчоў пацвердзіў шабета і кеп хутко як умею эх руды нявесела пачухаў патыліцу по і пайшоў. Шабета, не адыходзячы ад дзвярэй, загадаў Васілю сесці. Але Васіль не паслухаўся. З-пад лба з ваўкаватай насцярожанасцю зірнуў на шабету. У вачах яго яшчэ было сумненне. А можа, гэта ўсяго выдумка? Ну, чаго ўпяўся? Нядобра прамовіў шабета бегці можа думаеш. Да і не. Васіль раптам спалохана неяк па-дзіцячы запытаў: « А куды это мяне? У Юравічы пойдзеш. У Юравічы? У тюрму? — спытаў Васіль. Пад стражу, адказаў шабета. А Васіль адразу патух і сеў. Шабета пільна зірнуў на яго, як бы вывучаючы, але з таго, як Васіль трымаў сябе, цяпер цяжка было вывесці што-небудзь пэўнае, такая скрытная была ў гэты момант душа яго. Ні баязні, ні шкадавання, ні якой-небудзь надзеі ці просьбы аб літасці нічога не адбівалася, на яго здавалася безуважным застылым твары. Як скамянеў, падумаў Шабета, вокам не міргня. Ну і ты б, мабуць, уцякаць не спробуй, калі жыць не надакучыла, нуся ну, длякі выпадак прыгразіў шабета. Ад мяне яшчэ ніхто не вылузваўся. Не было такіх здарэнняў. Ясно. Ясно. З той хвіліны, калі Васіль даведаўся, што дадому ён уже не вернецца, Калі развеяліся такія ўпартыя надзеі, што шчасліва ўсё кончыцца ў душы яго, сапраўды нібы ўсё звяла і скамянела. У гэты цяжкі ў яго жыцці момант, калі яму трэба было б здавалася бедаваць аб няшчасце, аб ганьбе, якія так бязлітасна блыталі яго надзеі, ён дзіўна ні аб чым не думаў, нічога не шкадаваў. У анямілай душы яго была важкая і жорсткая, спустелость. Свет быў для Васіля цяпер напоўнен толькі чужымі, абыякавымі людзьмі, і ён сярод іх жыў, адзінокі і такі ж абыякавы, як яны. І яму не шкада было нікога з іх, і ніхто з іх не хваляваў яго. Нават тое, што недзе там дома маці, маці напэўна ў слязах, ніяк не абыходзіла яму, нішто не выбівала Васіля з цяперашняй жорсткай безуважнасці. Праз колькі часу маці яна ўбегла задыханая, перапалоханая. Васіль пазнаў яе крокі яшчэ калі яна была ў сенцах, але не варухнуўся. Хмурна ўнурана ў сябе сядзеў і тады, калі матка, выпусціўшы з рук мяшок, лапці, з жалівымі прыгаворкамі з лямантам кінулася да яго прагна, трывожна прытуліла. Васілёчак, каласочак сынку мой, Куды ж цябе за што ж цябе за якія грахі і дзяціначку маю? Васіль холодна з ранейшым безуважным выглядам адвёў маці ад сябе. За што яго бяром табе б маці лепа і ведаць, цвёрда тукнуўся шабета. Ён дзелавіта запытаў: « Усё прынеслі, што загадаў. Усё, што казалі, адказаў Андрэй руды, які са світай цераз руку сумна стаяў каля дзвярэй. «Усё?» – кивнула і маці, стрымліваючы галашэння. «Дайце яму!» Маці падняла з падлогі лапці, мяшок. Калі Васіль стаў накручваць прыжэлы анучы, замотваць аборы, яна ціха назірала і толькі сутаргава хліпала, выціраючы вочы вялікімі патрэсканымі пальцамі. Калі ён абуўся – Маці пачала б гаварыць, што паклала яму ў торбу, булку хлеба, гуркоў, але Васіль, не даслухаўшы, пайшоў да Андрэя рудога і ўзяў світу. Можна было б тую, у якую рабіў, прамывіў Васіль, надзяваючы світу на пашкі. Не ў сваты кеп у новай. Гэта было ўсё, што ён сказаў тут. Таеш, як сіто, сыночак, уся ў дзірках, адказала маці. Васіль кінуў позірк на міліцыянера, чакаючы каманды, і калі шабета, перакінуўшы сумку цераз плячо, даў загад выходзіць, і Васіль спакойна рушыў, маці зноў прыпала да сына поўнае гору, адчаю. Яна забедавала: "Ты ж мой дубочак, месячак, ты мой залатенькі. А як жа ты будзеш адзін?" "Ну, от, не можна ёй без гэтага", нездаволена нахмурыўся Васіль. Маці заўважыла: "Ты як бы прачытала гэты яго папрок і крыху прыціхла. Ну давай, ідзі, загадаў шабета. Васіль на міг як бы прачнуўся, зірнуў на маці пяшчотна, са шкадаваннем, як яна тут адна, са старым ды малым упраўляцца будзе. Адчуваючы, як усярэдзіне нешта чула, квола затрымцела, ён сказаў: « Мамо, Астаньцеся тут. І яна, душачыся слязьмі, кіўнула. Ідучы вуліцы Васіль бачыў, людзі стаялі каля варот, ліплі да вокон. Ішоў ён зноў абыякавы да ўсяго з нерухомым застылым тварам, нікога нібы не пазнаючы, не даючы нікому ўвагі. На вуліцы было граска, ногі глыбока ўлазілі ў гушчу, трэба было брацца бліжэй да плота сцежачкою, але ён не бярогся, ступаў на прасткі. Праходзячы паўз свой дом заўважыў ён дзеда Дзяніса, без світы, без шапкі, валодзьку, які глядзеў цікаўна, весела нават, але не падаў знаку. Усё было як у тумане, як нейкая выдумка, у якую самому яшчэ быццам не верылася Васілю. Несапраўдным быццам было гэта ўсё. І вось гэта вуліца, і гразь, і ён, арыштант. рыштант і шабета. Міліцыянер, які следам цярпліва цягнецца, ведучы на повадзе каня. І нават дзед Дзяніс. Толькі ж адно жыло хвалявала Васіля гэта Ганна. Як бы не быў ён прыгнечаны, абыякавы, здавалася да ўсяго яшчэ здалёк заўважыў неспакойную яе постаць. Трымаючыся за слупок адчыненых веснічак, Ганна глядзела на Васіля. Яна ці нецярпліва чакала і дзіўнае сталася з Васілём, хоць і сам чакаў яе нібы на зло сабе, прагнуў апошні раз на развітанне зірнуць, адчуў, як подступила до груди горкота, настороженная непрыхильность. Стоить, вышла, поглядеть, знайшла диво. Мало что другие глядять. И вспомнилась я ей неприязная. Адыди! И бровы выселяния добра самолюбно сунулися, в очи оторвались от яе, уторопились у холодную грязь, что уползла под ноги. Вось так і падыходзіў, не зірнуўшы больш на яе, поўнічыся ў партай, помслівай непрыхільнасцю. Васіль адарвалася Ганна адвеснічак насустрач. Ён толькі на момант прыпыніўся, зірнуў на яе і адразу ж схамянуўся. Важка пацёгся далей. Васіль, я не вінавата, сказала Ганна. Але Васіль не азірнуўся, не адказаў, быццам не чуў. Ганна прайшла трохі ўслед адстала, моўчкі час ад часу асклізваючыся, мясіў гразь ён. Цёгся Васіль за сяло, дзе была гіблая дарога. Дарога цераз балота і невядомасць. Адразу пасля таго, як Васіль прайшоў, Ганна надалася ў двор. Ёй чужой дзяўчыне нядобра было не той, што ісці за хлопцам, але і глядзець доўга яго услед. У каранях лічылася гэта за вялікі грэх для дзяўчыны. Амаль палавіна вёскі была на вуліцы, сачыла за Васілём і, значыцца, за Ганную. І Ганне трэба было асабліва трымацца няпісанага, але неадменнага закону. Яна ўжо і так нарушыла гэты закон. Сама, падышоўшы да Васіля, парушыла на столькіх людскіх вачах, цяпер трэба было як бы павініцца перад людзьмі, паказаць, што яна не абы хто, што яна шануе сваю славу, людзей і людскія звычаі. І яна ішла да хаты з выгляду спакойная, паважная, ішла так, як і належала ёй ісці, ні разу не азірнулася, нават не паглядзела, куды яго павялі. І трэба сказаць, Ганні цяпер і не хацелася не ісці за Васілём, не глядзець услед яму. Ён так абышоўся з ёю, так сказаць, на яе шчырасць зняважыў. Перад усёй вёскай зняважыў. Ідучы дваром, яна першы час несла ў сабе толькі крыўду. Мачаха была ў хаце, замешвала парасятам, і Ганна падумала — Добра, што яна хоць на вуліцы не стаяла, не бачыла. Мачыха сцерла з паружавелых рук наліплыя бульбяныя камы, выпрасталася і кінула Ганні як загад. «Занясі от!» Але калі Ганна ўзяла цэбар, не ўтрывала, не спадзеўкі папракнула. «І не сорам віснуць на хлопцы пры людзях!» Бачыла ўсё-ткі. У акно ўгледзела, падумала Ганна, Хеб яна ды прапустила што. Хто вісне, скажаце тоже. Бачыла: А ён, ён які добры, адвярнуўся гаварыць не стаў пан, які ганарысты. Ганна хутчэй зачыніла дзверы за сабой, і без таго ёй было маркотна, хоць плач. Накарміўшы парасят, стаяла Ганна ў роздуме каля хлява, не ведала, куды ісці. Вяртацца ў хату не хацелася, ведала, што там зноў чакаюць матчышыны папрокі. Зірнула ў бок гумна, бацька быў ці ў гумне, ці недзе паблізу, вароты былі адчынены. Убачыла бацьку на таку, горбіўся на ўколінцах у зрэбнай запатнелы сарочцы – и остюками, уродкованных побитых нитками севизны волосах, широко, мерно размахиваючи лопаткой, вея ужито. Мякины и пустой колосье взлетали надол, амаль каля яху колен. Зерни шлятела веселым и прухким золотистым струменем, с шорхотом осыпалась на долговатую раскидистую горку. Батька был стомленный. И он зернул на ганную, моўчкі абыякава ні на момант не прыпыніўся, чэрпаў і чэрпаў лапаткай, мерна кідаў ёю на горку пасярэдзіне тока. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, людзі на балоце. Выканаўца, артыстка, лікапташук.